Kula namung kono nonton. Ora, rek ora. Alebes aku si Aku sih bayaran. Rika ora. Ora papa. Ngono. Uh, marah. Ora papa. Waduh. Kesuko. Aku kur nonton tok nang kene ora dikandani karo dalan. Ora papa. Ora papa. Lah terus. A aku nang kene duwe dulur kene semek kene Napa? Semaya. Semaya. Semukene. Wah, wong semaya ke kafe dermawan-dermawan. Oh, teman. Lah terus harap ngapa? Bayar dalang orang apa Lah terus harap ngapa? Kepung pungkane rongai buan kafe. Lah kok nah, malah Tekan kene kok malah tole-tole. Apa gue? Maksudnya? Lah jaluk-jaluk mis-mis. Lah ya dari oh. nyongrot ora digap. ini nang dalange nyong balik bojone mabut mabut, Lah bojone mabut mabut, dikapaken nah bojone rek mabut mabut. Lah ya ujar-ujaran nyotak kamari ngene tuli lembret, bali orang ada duit. Lu nang apa kok cengkel karo nyong? Iya, kita cengkel Rika. Kok malah kejap-kejap karo nyong matane. Kesutek banting temenan lho. Lho, yo orang ngerti apa-apa lho. Kenapa dirimu meninggal? Tembak si Kenapa kamu iya. memarahinya? Memarahinya. Wong kowe ki ya ora mbelani. Nyung karo kowe nu rombongan. Loh, aku mangkat dawak. Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rong, Kang Bawor, iya. Selamat malam Kang Rong. Selamat malam menjelang pagi Kang Bawor. Iya. Eh, nang ngendi, Rong? Mapan aning Dungku sembuh belum papat randu dongkal sana Semaya. Semaya ya dong, ha, Semaya. Hmm, desane Semaya Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Pemalang ikhlas ya dong, Pemalang ikhlas. Iya. Uh, acarane dong acarane walimatul khitan adik lanang di Muhammad Azam bin Bapak Muhammad Masurul kalian Ibu Yeni ya Agustina Kang. Oh, syukur syukur. Mumbisani dedonga muga-muga dikulanang tersayang Muhammad Azam bin Bapak Mas Ruri ya bocah sing taat agama sing takwa sing manut perintah yang pangeran bekti karo wong tua amin bisa muliak wong tua dunya akhirat ya dong amin amin robbal alamin Kang Bawur iya eh anak dulur-dulur lanang kalian dulur wadon bekayu ciblek Kang Banyumas kalian Kang Gareng Sekak Seka cilacap jal Kayang apa mas Gareng kali Mbak kayu ciblek sorser Mangga Mangga wonge wong gering-gering lagi wetenge kencot-kencot lah pondong tung tung tung kan melas aja kaya kowe maring wong arep kaya ngapa ki seniman pada pada kancane dhewek aja dile-dile tung tung tung tung tung tung tung tung tung melas tong tung tung tung tung tung tung aja dele-dele tung dong tung, lagi awak gering-gering lagi melas-melas Enggak ada tukang jelas aku nggo terima dong tung dong tung, dong tung dong tung, dong deng dong deng dong deng dong deng deng dong melas melas wis lah wis melas halo halo inyong inyong jane melas enggone dikerjane nang kan sepatu dol tong tong tong inyong melas karo sampean wengi-wengi kundul-dulu tong tong tong tong tong teng tong teng tong teng tong teng uwes mbok gumo mbok gumo kok pengen tek tembak sih uh. Lato-latone mencono. Sore-sore krungu adan. Arek. Ayo kanca. Salat sembayang. Kene-kene bebas aja pada kegocekan kae kae pujiane pujiane yen keprungu kok nyang semake Koyok, eh. koyok itu aja pada ditinggalke iya eh, salat salat kuwi jagane agama yen kowe ra salat bakal mlebu neraka neraka Terus Ani. ke Getruk digeget mandruk mandruk sepeda asep ah, tidak ada oh, iya. sepur iya. asep ah, metuk dubur. iya sepur wis wis oh, iya. masa sepe baik. oh wis kebring wis yo. Ya wis ya wis ning aja bat bat bat bat plak plak. dibaleni bae terus keprimen. Nun, ya gari ko sing ngurun. Mendoan mendo mendo dipangan. Iku. Toyem. Apa Anggar metu oh, wis ayu. Apa kuwe yu Apa nih nah, Kula kawit poli urung metu sekan kamar. Oh, barang, nyong metu nyong ayem, Wah. berarti nyong sudah dibayar. Angger sinang jero. Getuk. Wes. Ciblek. Apa? Wong. Wonge cilik bentuk elek kaya gak pak. Ciblek kepriwe. Wonge cilik kaya belek gareng. Apa? e cilik. gareng. Iya. e Wong e cilik. Kaya goreng. Matane mendelik. Kok <laughs> oh, riwen. Bedane dadene gareng, e gagah tur mentereng. Wah. Bawor, lek ning bawor apa yu? Bawor. Anggon-anggone mesti kondor. Lho <laughs> ya mesti. Lah iya iya bawor ya katoke komprange yu. Iya iya, awake gedhe Ya. Ya wake gedhe ya mlobor-mlobor iku wae. Sing jelas anger bawor ya mesti. Matane melolor. Matane ya ora matane melolor kenapa apane serawat gedhe. Hmm, serawat gedhe. Angger gareng kan serawat cilik. Serawat cilik. Serawat awake sepeti. Ngerti gareng? Apa? barang barang sigar ning dudu koreng. Apa? Oh. Lha kowe gareng. Oh, gareng. Gak Barang siger dudu koreng. Iya. Lah siapa? Apa gue? Non, nah gareng. Wala. Gareng. Hmm. Gareng dudu apa? Barangnya sigar. Hmm. wae gue. Apa iki? Anak apa? barangnya sigar. Garis lah melu-melu loh. Hah. Gareng maksudnya apa reng kowe? Alambuh <laughs> lah, alambuh. Oke. Ajake jangan lu kesasar temenan lah. Niki sepindah singkang sepindah aturakan wilujeng dalu. Iya. Katuran kagem sedoyo ingkang rawuh dalu ah, meniko niki den. Ah, gula bunga, bunga, derek gareng wonten telatah beri semaya, semaya. Iya. wonten pun Bapak Mas Ruri dalam Ibu, Ibu Yeni ingkang kaleres dalu ya, meniko kagungan selami ngislami putranipun Hmm. Inggih menika nak Mas Muhammad Azam. Oh, Mbak Yeni Agustina. Nggih. Mugi-mugi kemawon nak Mas Muhammad Azam sak sampunipun dipun sunat yeah. samangke ndadosaken lare ingkang soleh Amin. lare ingkang migunani tumrapipun agama bangsa lan negara ugi mituhu dumateng tiang sepah kekalih yeah, Allahumma Amin. Ayo dewek ndonga kenal Ndonga Karo sing disunati Karo sing kagungan hajat Karo masyarakat sing pada meriksa kene Sing meriksa nih ya moga-moga sing sehat, sing sehat. Panjang umur murah rezeki Amin Tetanen kene tetap melimpah Amin Yang buke sing tani Buke sing pegawai ya. Bu sing pedagang Tambah rezekine nih Amin Tes wayang Iya dalang e Mas dalang Ulin. Gus Ulin nuwe. Saking Karang Rena. Saking Karang Rena. Cilacap. Cilacap ditambahi sindene Ayu Ayu penayagane yeah. ganteng-ganteng. Oh. Eh, pelawak wadone Ayu. Walah. Ditambahi wong gemblung. wong gemblung ngendi sih bekayune? Wong gemblung saking Cilacap. Oh. <laughs> Gareng. Ngerti gemblung digawani. Hmm. Lah sing gawa kowe sapa? Nah? Sing gawa. Sing gawa nyong? Iya. Sing gawa nyong ya Hamid. Lah ya berarti ya mm, ya sing gawa Rika kowe kemblung. Lebih, eh, lebih. Hah? Eh? Lebih. Sing gawa Rika. Hamid. Sing gawa garing iya. nyong. Ya. Sing gawa garing nyong. Nah. Ah, ayo. Sing gawa Ayo. <laughs> Sing gawa garing nyong. Ya berarti dalang ngapa? Ngapa dalangnya ngapa? Dalangnya eman. Eh, okay. Oh, Bijaksana. Tapi, bukti nih ngubai ngisengi iya. gawah. Uh. ngomong dalangnya gemblung orang. ya iya niat orang dibayar ya kak. <laughs> Apa wis lunas? Nen? Ya mbuh kowe mbar dibayar mborak kok. Apa rika ora domongi? Non? Ya diomongi, maksudnya yang ngandani nyong, reng oh. esuk tanggal 16 nang Pemalang ayo kowe arep ya. alhamdulillah tak catet nang nyong lha iki tanggal 16 ya nyong mangkat Pemalang, Mbok. <laughs> Enggak nang kene. Biasane rika anu ana wong usung teretek ditutna. Ya maksudnya mau mumpung kena anak gawean yeah, tidak lama yeah. sulin lagi bayangan ya jeng yeah, ya, ya. biasa ngetut aja tapi nyatane Pak Mas Ruri be kaget Pak Mas Ruri iya kagetnya kepripun niku Dan niki masulin apa niki sekalian kali garing lah kepripun si Pak jenengan sih ngabari siapa Pak Mas Ruri mboten buatan bok. mboten kula ngomong apa kan ngatur kali kuda. Mas Gareng tanggal 16 kula badhe wayangan teng Malang. Lah nggih kula kan matur kaya niki Mas Gareng tanggal 16 jenengan kosong napa mboten? Mm, nggih kosong. Jabane kosong. Nggih leres. Kula tanggal 16 mayang nang Semayak. Nah, nama Pak Mas Nah, nah niku pas niku. Lah nggih kaya niku. Nggih. Kula mboten ngomongin jenengan nah. kan mangkat kula mung ngabari. Betul sekali. bok menawa garing ngarep nonton nah, pasan-pasan gedebok. jadi Rika aja yeah, salah tampak beda diri. Nah, beda karo Nyong. Oh. Kusuli Nuha uli ngomongin Nyong. Puji blek, mm -hmm. 16 kosong apa ora? Iya. Kulo kosong. Iya. Nyong arep wayangan nang Pemalang. Ya pada baik aja kulo Ayuh melu aku. Nah. Kulani Nyong melu. Anggerika kan kan ngendikane Gus Sulih ora ngomongi tanggal 16 nah, kosong apa ora jare jenengan kosong nah. nyung kurung ngabari tanggal 16 nyung wayangan teng daleme Pak Masruri nang semaya nyung ora ngomongi sampean kon mangkat berarti rek langkah sing bayar nah. Nuwun sewu. Niki dipun klarifikasi. Temenan. Kula pamitan kali bojo saking griya tumiki mriwe pamitan. Badhe embret nderekaken Mas Sulin. Tapi kan kula mau ngabari tok. Ngabari bodohnya ngora lho nyong ora bayar. nyombe ora nyong-nyongan nyombe dibayar mas tulung mas jenengan sing sportif mas lho sportife kali buciblek kula ngomongnya yo buciblek kali kula kula disengguyung berarti kan cetak jelas disengguyung berarti kon melu dari kapa omana omongannya kon disengguyung mukur ngabari tok 16 nyong wayangan ya. bok arep nonton nang apa mangkat kan kudune isin aja mangkat ngapa dandan gareng nah, ngapa dandan gareng sing arep go ganti pupur duitan sapa lah dia magang di streaming loh lho di streaming karo Ulinuha official <laughs> official Ofis, official official lah kok nang kene diworo-woro kenan nek nyong kon nonton tok ora kon gareng. Lho ya wong perintahnya diperintah apa ora? Nek perintah jelas, oke, okay. kali bucing blek kan jelas. Nah, ya jelas. Saestu ya. niki. Estu. Kula namung kon nonton. Ora, rek ora bayar. Aku sih bayar. Kita ora. Ora apa Ngono. Uh, marah. Ora apa-apa. Waduh. Aku kur nonton tok nang kene ora dikandani karo dalan ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah terus A aku nang kene duwe dulur kene semek kene napa? Semaya. Semaya. Semaya. Semek kene Wah, wong semaya ke kabeh dermawan-dermawan. Oh, temen. Lah terus arep ngapa? Bayar dalang ora apa-apa. Lah terus arep ngapa? Ki wong kene 2000-an kabeh. Lah kok nah, malah Tekan kene kok malah tole-tole. Apa gue? Maksudnya? Lah jaluk-jaluk mis-mis. Lah ya dari oh. nyong digap. sangoni nang dalange nyong bali bojone mabut-mabut. Lah bojone mabut-mabut dikapaken kena bojone rek mabut-mabut. Lah ya ucar ujar nyong tak kamari ngene tuli embret, bali nggak bawa duit. Lu orang apa kok cengkel karo nyong? Iya, kita cengkel Rika. Kok malah kejap-kejap karo nyong matane. Kesutek banting temenan loh. Lo, yo orang ngerti apa-apa lho. Kenapa dirimu meninggal? Tembak si cengguar. Kenapa kamu memarahinya? Memarahi. Wong kowe ki ora belani Nyung karo kowe iki lan rombongan. lho, aku mangke dewek. Wo. Rombengan. Lho kok kaya lagu? Rika mangke dewek nyung mangke dewek. Iya. Ya maksudnya kan nang kene kan tugase dhewek tulen nundagel wong loro. Lah iya. Kudune tulen kowe mbelani nyong kae dalange ngomong kaya kae tulen dongane kono melu. Apa iya? Rewangi. Mas aja kaya kuwe lah, Mas. Kudune kepriwe, Bu? Niki ya jenengane ngono menungsa lah padha. Lah kudune kepriwe? Ya nggih kudune wong ora anu melu ya. Kare diblebek nang sumur apa ngendi? Cilik wis Oh dadakan ya iya ya. Ya ora. Ya dengkulmu ambles. Jengkel. Jane anggar negara Jeng... mateni pelawak karena ana hukumane wis ketwingi kowe. Oh, berarti mateni pelawak karena ana hukumane pateni. Pateni Mas Agus, pateni. Ar pateni ar. Kowe maksudnya. Lho kok nyong? Lho apa salah aku? Walah. tenan. Ya ora mbelangi nyong. Lah Rika jengkel aja nyong ora wedi wong Rika matane meli mecici lora. <laughs> Mecici lora. Wong ana jengkel kok matane. Eh ngapa kuat? Kayak kalau nyong nyong beli. Sing ngapa? Wong jengane jengkel iki keprimen blek kagak mripate metu. Hmm, ya. Mripate metu. Maksudnya mendelik lah. Berpatah mendelik kayak gitu. Kau aku dulu nih bela nih nyuwe. Eh, oh. Orang kau kau belak. Mau ngapa kau berani nyuwe? Ngapa sih? kelamit. Kenakian <laughs> wis sekang kanane, Blek. Oh, kan kanane. Iya. Dadi mbengi Bapak Mas Ruri hmm. ngedalaken rasa syukur sing luar biasa. Oh, biasa di luar. Itu matang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yeah, sebab yeah. dalile nggih Mas ah, Kyai nggih. Lain sakartum la aditanakum wa in kafartum inna ada sadid. Wes. Sapa-sapa wong sing gelem bersyukur marang nikmatku arep tak tambah nikmate. Terus sapa wong sing kufur karo nikmatku bar kenang azabe. Wah. Wow. Ora sok Jebule pinter kowe ya, Reng. Dalile. Oh, anak buah Ulinuha. Oh, ya bener melu gusulin seprana seprene. Dalile pinter. Oh, nyong kon. Lah rika yang ngaji. Ya masalah ngaji ya nyong jelas ngaji wong sing jenenge menungsa. Iya. Kawi cilik kowe dididik kon ngaji. Hmm. Oh. Ayo Ya rampung. Nun. Rampung. Ya rampung. Nganti katam. Ya tutu. Tutu. Iya. Katam. Katam. Uh, ngajine nang ndi? Katam sok. <laughs> Maksudnya rampung. Iya ku eh. Lah ya Rika ya pinter ngaji ya. Yuk. Anu kiro ya tayang. Masalah babagan babakan kiro ya anu gawe ane masulin. Ya, ya. Tular tular nanyo. Temenan. pinter ya, hmm. yakin. Hmm. Aku seneng malah Rika pinter ngaji nyong warai ya reng. Nyong diwarai nyong kan ora tayang. Iya iya. Kiro tayang reng. Aduh aduh kepo. Ya, aduh aduh. Pinter ya nyong tetakon. Iya. ya. nyong tak takon nggih. Eh dibasaken anu digawe lho sing arepna. Nadane nadane kira tapi di arep ya. Di arepna di fasehna kae Gus anu setau mondok niku Mas Garing Bu Cipta. Oh, mantap. Takoni ora percaya. Nang Jogja Gus Miftah. Udo. Nirboyo. Nang Nirboyo. Tambak beras. Tam ora. Tambak Tambak sogra. Tambak sogra kene. Uduk. Tebu ireng. Bukan. Tebu bosok. Tebu. Ya ora. Sugi, sugian. Sugian. Uduk. Sing endi? Sing endi? Rumah sakit. Oh, meriah. Mundur apa kono? tipe sak Oh, Oh, ala. Mereka maring puskesmas eh maring rumah sakit. Hmm. Ora mati sisan. Keberi gereng kieu, sing ya, kieu ya, kieu ya, sing Iya, singkat eh, eh, eh. pinter. Ya masalah pinter. Nyontek takon. Takon iya, aja ngelangan. Ya ya ya sing gampang baik Hmm. Anak belakok. Uh, angel temen gue. Lima. Iya iya. Lagi pada sabak. Anak belakok lima lagi, pada, pada sabe. berarti Gulet pangan. Iya. Gulet pangan oh, nggih. Oh, iya, iya, diwaca sing main. Sing main sing kaya pokoke arep areban kaya oh, kala. Oh, sing nganggo nada. Sing nganggo nada iya, iya. arep. Cengkok. Cengkok e, kaya kaya kaya gusuli nang ngaji kaya mau kae lho. Ana blekok 5. 5 lagi pada sabak. Mangga. Jembrengan kupingmu. Waduh. Aja ngisin-ngisin aku isin karo buniti lho. Unit iki ora ngundang rekake nganti wis ya. pokoke primen carane ya iya. Rungokna. Ana blekok. Hmm. Iya lah. 5 5. Agi pada sabar. Sabar. Ya. Sapa kowe golet pangan? Oh, ya sapa golet pangan? Ya, ya. Buci Blek ngomong di mirip-mirip medangetaken. Medangetaken. Dadi nek ora pas kan hmm. salah. Nek salah kok izin oh, karo masyarakat kene. Isin masyarakat pada madhep ngene kabe pada mriksani. Sing kene yang kowe nyong anggere. Ya. Oh, sing jelas dalange sing jelas. Kula ya melu kene. Temenan. Kae anak. Omong rombongan tok. Iya, iya. kae ana blekok limang lagi pada sabar Kondi oh, diwaca sing diwaca sing apik sing apik hmm, ya wong jere krungune ngono nggih aja ngisin-ngisin nyong nggih lah lho kusulin adu-adu cilacap kene telung jam kok juara indosiar kok nganti ngene gak pake salah iya Yo kaya ngapareng. Nggih, matur. Niki apa omonge Bu Ciblek di eling-eling. eling Kae anak blekok 5 lagi pada sabar. Sabar mbok. Nggih wong sing midang ngeteken ki besok Bu Allah ki banget. midang ngeteken ki Bu, Pak. Nggih. Aja. Wong bontor bolong, wong timbelik padha ra. Bukan sing muter streaming. Streaming sing kanang-kanang ya. Streaming luar negeri, Mbak Sari Lestari be merisan. Kok ngajeng isin-isin nanya. Nggih, keso ana panggung tekwalik lho. kepriwe dening Lah ki gitu? kapan ki kapan oh, Iya iya. Oh iya. barep. Macam Maca maene. Oh iya. Oh, iya oh. Aja cengkel lah. Aja cengkel ya. Kan wis nyengop. Aja cengkel kok seter. Ngomong bae. Rika seter kok temenan. Seter. Seter. Seter. Umain ya. Burung. Burung. kebrakot temenan kowe. <laughs> Nang apa? brakot, Ngurung ya. Wis kerasa perih. Oh. Yo. Rungokna. Ya. Iya. Wah. Yeah, lima Jal kepriwe kaya ngapik temen. Ya anu gemblung apa ya? sih? Pitakonmu. Ana bleko oh, kelima agi, pada, sabak. Kon diwaca sing main. Ya singalon Kadane kaya lho kaya maca Al-Qur'an. nah, mulane dirungokaken. Wa amma kunna kaya piabana. mereka iya. budek apa? Budek apa budek Kepriwe. Budek kepriwe sih. Ya ngomongnya kan blekok nang apa kok Masa kuntul? kuntul. Blekoknya pada baik karo kuntul. Angger blekok ya kol-kol cara gue nek angel. Kepriwe sih? Ya jajal. Lah yang blekok ya angel. Wah, ana blekok ya angel. Oh iya iya. Ah. Jadi nah. kudune blekok diganti kuntul. Iya iya, menalus. Oh, oh menalus. Menalus nggih wae bener-bener Rika pinter ngaji. Iya iya. Nyong takon. Iya, takon apa mana? Tapi nyong wedi. Ngapa sih? Aku dicokot ular. Oh. oh. Mandan gede. Pemedi karo unda. Ulane si bujang. Wo. Oh. Ngertine ula bujang. Iya. Dene ana ula-ula bujang kepriwe? Ya ulane urung bojo. Ya bocah gaweane niliki unda piye. ngerti nana ula ula ula, ula kula gini kula ngumah mereka banyumas yeah. ake ula wong jaman terang kan panas apa ya jadi hmm. pada metu sekan niku lho kebon asli oh. Lah nyung kan wingi ya arep metu nang lawang. Iya. Dengenget. Apane? Oh, undane. Lagak logok. Lagak logok dadi nyung. Walah, undane pati logok. Padang logok nyung tak tutupi. <laughs> Lah kenang apa kok tak ditutupi kene? Hah? Ah, mbok mlebu. <laughs> Maksudnya mlebu kene. Walah, oh mlebu ngene. Mlebu klambi. Kowe tuli berayang karonyong wis puluhan tahun. Lah ya wis. Lah ya ah. babagan masalah udah orang ngomong karonyong. Geh. Rika nang apa Wangi kayak gue? Yang dua udah. Maksudnya jajal apa Trika ngerti. Nah, apa keulane dikepri kena. Kok angger pancen wedi karo ulan nuwun sewu katuran yeah. warga masyarakat wonten mriki, mm. sedaya mawon sing wedi kalian ula kadang-kadang ula kan nang ngarep omah niki pada sami wedi ampun kuwatir oh ah, so. diwarai temenan oh niki rapalane teng rapalane bu puniti mbok enten ula, niki enten rapalane ya yeah. ning sanes kula ulane lho oh nggih nggih niki wonten rapalane seumpamane wonten ula teng ajeng lawang hmm. bapak ibu sedaya wonten mriki ampun wedi pokoke niki rapalane kula parai. Rapalane kepriye? Rapalane kaya piye? Ya. Anggerana ulah nang ngarep lapang wis ora sawedi ngadeg bae nang ngarepe. Iya. Terus wacakna rapalan. Rapalan. Ulang alilang ulang anang. Kuwi rapalane kaya kiye? Rapalan men ulah ora mlebu omah. Weh. Dening keprimen? Angger ana udan nang ngarep lawang, yeah. kowe terus ngrapalaken sik aja kowe mikir. Mm. Ulang alilah ulang. Yeah. Lo Lah dene nganggo kaya gue. Kowe rapalan me, umen ula ora mlebu Yeah. Oh, iya. oh, dadi nek ula mlebu omah. Iya. Oh, oh saul. Ya. Iya, Umpamane koh ulane wis dirapalna ora lunga ora ya. gelem lunga nah, ora gelem lunga wis aja khawatir kowe nyekel bentong sing gedhe terus ulane digebuk bet mati buang blumbang eh kayaknya tak takon ya. nang apa kon dadak nganggo rapalan kirane nek ora manjur usah nganggo rapalan langsung dibentong dicecek-cecek dibuang blumbang kok dadak aku Aulah ngalilah ngana lunga ngana los lah lunga wow. lo kesuwen temen saya kecokot Kena gue lucu-lucu kuene maksudnya. Lu saja ya ora dadak ae langsung bae cekel apa keprimen. umur Angger manuk ah. diparingi sikil, kenang apa ular ora dewe sikil. Ya lah ya wis kangkanan. Lah ya ora. Manuk dewe sikil, nang apa ular ora dewe sikil. Lek ya kodrate ular pancen orang dua sikil. Ora bae. Lah sikil angger duwe ular ya kaya kadang. Iya ora bae, duwe sikil. Nggih. Angger manuk kan apa ayam segis paringi sikil nang apa ular ora sikil. Nggih, pripun? Dene sikil nyokot. Oh. Ana ulang ana dene sikil. Padane rika ulane padane. Iya. Turun. Iya. ulane. Sikil. Oh, iya nyokot ya. Iya. Hmm. Nyong nyatek ya. Iya. <laughs> Medeni temen. Ulane gelem nyatek. Nang apa udah ora diwei Oh, iya bener. Nek sikil nyokot. Oh, dadi nek diwei sikil. Nyokot. Maksudnya diwei sikil e kula nek Oh, ala maksud e kula ula sing ula ki diwei sikil sekan kanane. Yo, mboten. Oh. Anu, aku mikirkan ya wis pesen moral dalam arti kata sewu wong tontonan iki kan ora mung tontonan tok tuntunan ya, ya, tuntunan tuntunan babagan miki nyong kan masalah ngaji sangune wong mati kuwe kan mm. lan nyong isih arep takon kan iki dalange kok gawe ukara. Ukara. Lah kowe kena ngapa orang ora diwe sikil. E. Iya. <laughs> Jaja sangune wong mati paling ora kan ngamal ngibadah. Iya. jadi saya buka be mau ke ora usah pada wedi mati. Iya. kayak kaya nyung ya janjani nyung ora wedi mati mau mangkate aras-arasen nih e Lah yang kana ya arep diotrika nggo ngapa nang kana. Takone sing digegem wong mati kuwi apa? Ya kuwi lho. Ya sing digegem wong mati. Ya. Ngamal soleh. Iya. Mboten. Iman. Bukan. Islam. Ya ora. Anu kalimat tauhid. Oh, bukan. Nang dunya ngamal kebagusan. Bodoh. Apa sih? Sing didegem wong mati kowe ya bangsane jangkrik, terus anak cecek. Lah kepriwe sih? Lah ya ngono sih digegem. Lah iya, digegem wong mati jelas kowe bangsane jangkrik, kodok ya mati, terus anak kadal ya mati. Seliring ya oh, mati. Oh, digegem. Oh, oh iya. Digegem mati kayak gitu. digegem wong mati. mati lho maksud Oh, ujarku. Maksudnya mulai Oh. Lah kok ngono, oh. wong sing digegem wong mati kok ana ngomel ngibadah. Yo ora. Sing digegem wong mati ya kok ana cecek jangkrik. Eh, ngerti eh, ngerti ne, ngerti nyung ya kaya gue, kok kaya ora apa-apa lah nggih wong kena. Ya jenengane kaya garing kudu dialahi. Dewek kan waras. Iya. Nah. Ya kudu gelem ngalah. Ya iya. Nyong. Masa iya? Ya iya. Nyong sih. Lah gemblung. Ora waras. Oh iya. Ora waras. Oke, sesama gemblung dilarang mendahului. Oh, tidak. Niki nuwun sewu. Aku juga tidak gemblung. Gus? Nggih. Mangke niki wonten pamundutan saking Ibu Yeni. Nggih. Niki nyuwun lelagon lagu ingkang dipun suwun tamu kondangan. Oh. Utamu kondangane mriki kathah. Lah nggih niki nyuwun lakon versi Iya. Nggih Cirebon, nggih Bu Wonten pamundutan saking pakar Madi Pak Warlim. Ngersaken lagune Perkutut Manggung Nyidam Caping Gunung Tembang Anu Kembang Gelepang. Oh. Dipun bawa niki dalang pecinta wayang kulit pakar madi Bapak Warlim. Bapak Warlim. Ah. Nggih. Nggih niki sawetawis. paring lagon-lagon panyuwunan. Nggih, Bu. Nggih, Bu Yeni. Bu Yeni nyuwun lagon wonten tamu kondangan. Tamu oh, kondangan. Nggih, mangke keterasaken panyuwunan pas Bapak Mardi. Nggih. Monggo katuran kagem Mbak Tantri. Nah, monggo Mbak Tantri. Oh. Ngaturi lakon tamu kondangan Sumenewong Nggih, spesial kagem Ibu Yeni. Katorotan. Ya. suarane ya butuh apa-apa nyandeng sandang pangan ora kurang ya ya ayo jaman ya sabagi niki mbak tantri tantri ya. perawan kabeh ya tuh temenan temenan nggih nggih Sindene. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tantri. Nggih, sugeng dalu, Mbak hmm. Sehat. Nggih, alhamdulillah sehat. Jerawatmu semakin banyak. Jerawat kasmaran ini. Oh, oh iya iya Ora rika lho teliti banget ana jerawat ngomong. <laughs> Ya. wudunan kawit pingin wow, di jurnal baik. Wudunan. Barang jerawatan seperti tok takoni oh, iya. jerawat. Namanya laki-laki normal. Lah nama laki-laki normal nang ngapain nyowo wudune wis gede wis gede banget. orang ditakoni wudune wis gede-gede. Lah ya wong yang lebih seger juga banyak akeh kok ngapa sing lho. Nang ndi puji plek wudune? Hah? Wudune nang ndi? Di sini. <laughs> Di mana? Mau nanya Mau nanya ye. Mau <laughs> nang Ya iyalah ya. Kamu bertanya tanya? Nggih. Hmm. Monggo Mas Wawan tamu kondanganipun panyuwunan saking Ibu Yeni. Nggih nuwun sewu mbok pilih kirang pas utawinipun kirang prayogi nggih Ibu Yeni nggih. Niki lagunipun. Hae. Hmm. Hmm. Ya. Yo, sor. Apa? Sor, sor. Sor, sor. Tarik. Tarling. Wijaya digoyang campur sari bersama sari. Ulin Nuha oh iya tarik sama Cibrak Sorsa Gareng Bravo waduh Iya, spesial buat Ibu Yeni. Ibu Yeni. Ikan kagungan dalam. Oh, Santri, Kadurani Bu Yeni tamu kondangan. tamu kon apa tamu kondangan? Tamu kondangan Mas, versi ini pun Pantura. Oh, versi Cirebon. Ya, yeah, main lagune siki lagi pada viral-viral. Viral-viral. Ah, lagi lagu-lagu mili-mili milenial. milenial. Ya, milenial. Ya, yeah. yeah. Pokoknya wah selama macam-macam lagu. Yeah. mau wonten pamundutan malih, den saking bakar mati kali bakar mati marlim nyuwene eh. lagu nipun nyidam sari jami oh. gunung nggih hmm, nyidam sari kembang gelepang Uh, kembang gelepang lagu biyen tapi main bawani kidalang pecinta wayang kulit asyap nggih mbak ari samsidar mbak ari samsidar yo kaya ngapa yo yo jajal kasing perawat temenan streaming live streaming channel YouTube Ulinuha iya, official. Okay. Bu. Bu. Official. Iya, Ulinuha official. Iya, terus apa maning liane? Uh, distira Channel, channel Raka FM. Raka FM. Pokoknya akeh banget sing live. Live. Sing live, akeh live. Live. Black Sorcerer live nggak? Ah, iya, ah. Black Sorcerer. Iya dong. Hmm. Rika ya dua penggemar. Iya. Kalau Mas Ulin kan komunitasnya namanya Sahul. Sahul. Ulin. Ulin. Nah. Kalau Bu Ciblek punya nggak? Punya. Kalau oh, saya kan hashtagnya Ari Lovers. Ayo. Kalau Bu Ciblek punya nggak? Punya. Apa? Eh, Kaca SS. Kaca SS apa gue? Komunitas Ciblek Sorcer. Ya. Yeah. Anggotanya ya, Bong? Tuh. Ketek. Ketek celurut ya, yuk. Ketek celurut tengu. Aja aja cok cengkel, Ora. Oh, Nur tu jengkel. Ojo jengkel Sugeng dalu Bagare. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Bawon. Kuwi lu dalu. Sugeng dalu Bu Cimbelek. Apa kowe budek? Lah keprime? Aku kan jenenge Cimbelek, ora Cimbelek. Oh, kerungku mau Bu Cimbelek. Cip Ciblek. Ciblek apa anak artine? Ada dong. Artine oh. kayak mau kayak cilik kayak tembelek? Ah bukan, itu oh. salah. Oh, salah. Ada artinya apa, Bu? Cib. Black. Black. Wah. C. Huruf Anabira. Ya. Huruf C I B L E K. Oh ya. C. Cene. Cantik. Wah. Kayak tengu. tengu ijo. Ora apa-apa tengune dalangi. <laughs> Ini Uh, eh, is imut imut ya imut. Irang. Imut bisa istimewa bisa. Oh. inalilahi inalilahi inalilahi rojiun. Meng. B. b Eh bermanfaat. bener Amin. Manfaatnya siapa? Oh, oh ada dong. Apa yang disukai para pemeriksa? Apa? Para mas jalan ya bermanfaat aja oh. buat pegawaian. Bukan oh, truk Oh. L L L. Oh. L. Ki yo ana ciblek R. L. Iya kok ciblek. L, L. Ya L kan gua kena citra. L. Ya. L loyalitas. Oh. Apa? Loyalitas. Loyalitas. Oh. Loyalitas, Mas. Oh. Terus lanjut. Hmm. Oh, eh tenang. oh lah. Eh. Pe Pepe ne siapa? Pape, pape. Dening marah. pepene sabu. Tuh, malah dalane melu. Ini parah, ini parah. Ini parah. Ini ini parah. Ini Ora M lah. Eh eh eh. Elegan budek banget. Oh, elegan Terakhir. Terakhir, ah. kurang bayarane. Saru ora wis diwehi luwih-luwih. Ya iya lah jelas, akhire kan dadine lunas. Bebe budek, Mbok. Wis ora pupuk bebe-bebe. Beceblek, wis wis wis aja diurusake anu resurus engko gawe. Iya. Mereka malah marah-marah bae. Ya. Beceblek. Hei. Nyong karo Rika kan pada-pada wong sombyo. Iyalah. Sekang Banyumas. Sekang Banyumas. Cara Rika sing bedakna nang ngene dewek karo nang kene apa nih? Mini, mini. Ya cara Luli eh, Laden. Glidik, oh. glidik. Apa jenenge Mbak? Nek glidik ya Sinoman. Sinoman. Sinoman. Sinoman nggih. Ana sing ngomong Sinoman, ana sing, ngomong gejubus. Ana sing ngomong glidik. Glidik. Iya. Gejubus iya nah Iya ana Glidik Sinoman. Ora gejubus iya. Pramuladi. Pramuladi. Pramuladi nang kene sinoman. Iya, nek nang ngene dewek, dewek glidik, glidik. Iya. Tapi nang kene glidike ora kaya ngene dewek. Lah nang apa sih? Angger nang kene mau ngetokno yo, sing penting ditokno kabeh. Apa-apa nak? Ana bakso tokno, apa tapi meneng bae ora karo tawa. Oh. Iya. Tadi ditokno kabeh ya, Bu. Eman banget ya. Tapi Eman ora karo tawa. Beda karo ngene dewek. Nek ngene dewek ora ya. Kayak ngerteng ngene kula, Bu. mau oh. metu bakso karo ngomong oh tuso tuso iki sing jenenge tuso. desa mawacara negara mawatata dadi kudune metu tuso eh, rek tayang rek tayang jajang iki apa ora ya ya, kakono, kakono. Oh, ya, metu bakso tuso Tusa, tusa mangga Pak Bu sing ngersakaken bakso. Wah, ya kaya gue. Terus oh. metu kacang. Oh, mat metu kacang. Tucang. Tucang. Metu kacang monggo kacang kacang kacang. Nah, terus Siki gari buah anak oh, gedang metu buah. gedang. Metu gedang. Tudang. Ya. Tudang metu gedang monggo gedang. gedang. Pinter. Terakhir siki metu jeruk. Apa? Ayo, gagean selak wengi selak arep nembang. Langgar gedang, gedang iki metu gedang. Tudang, re. tudang metu gedang, monggo. Ditambahi maning. Metu apel. Metu apel. Tupel, tupel metu apel monggo. Oh. terakhir metu jeruk. Metu jeruk. Tuh. Ayo kagian salah arep nembang kok malah tatu-tatu. Nggih. Lah wong garing ngomong kok dadak tu tunek piye uli cekelan kene. Aja. Apa? Anu siji masuk ditawakan. <laughs> wow. Peura. Wong metere angger gedang metune tudang. Tudang. Apa metune tupel lah sik angger jeruk. Jeruk tuh. Tuh. Siji tawakan. Iyo, aja tatu-tatu dong. <laughs> tuh Tuh. Tujer. Oh. Tujer. Ya ampun aku kok. Tujer. Tujer ya gue. Iya lah. Karepere kan tuh apa? Ya tuh. Ya ora ya tujer tujer. Ya tetep tujer ya Mas Kanong ya. Ya, iya. ya bener ya, tujer. Ya tujer metu selenjer. Eh tujer. Hah? <laughs> Arep tujer. Iya. <laughs> Terus ini, parah. Arab ini, parah ini. ini parah. Arab tucer. Ah, ah, ah. Arab tucerku iku. Iya. Wala. Nah, mereka pengen pengen dadi bojone dalange apa? Hah? Pengen dadi bojone dalange. Ya ora kaya. Loh, nyukur bojo yang metune condol. Loh iya lah. <laughs> metune condol pelang kan dasek. Tur ya percuma. Lah wong anu wong semene anu bolongane mung separo tok ora gawe lah. Mas Dalam. Dalam. Eh anu apa ya? Ngadelar mobil kelalen. Ikan ikan hiu. Iya. Ikan hiu makan dinamit. Uh. Ora oh. dadal dua cangkeme gue. <laughs> ikan di ikan hiu makan di ikan hiu makan dinamit. Iya, terus. Ayo kita merit. dua Jan buci black. Kami panen, Jan kami panen. Kami panen. Eh, Ini parah. Satu tambah satu berapa, Mas? Dua. Salah dong. Oh, berapa sih? Mok dua. Harusnya tiga. Kok bisa? Satu aku. Terus? Dua kamu. Terus? Tiga anak kita. Lah. Tuyul. <laughs> Pelecehan banget kajarnya nih kan betul tuyul. cakai gue. Eh. Reng gak Reng? Non. Nah. Uh ah, -uh. Ah. Kamu katanya anaknya juragan ayam. Wow. tahu? Kok tahu sih? Iya, bau tembelek kamu. <laughs> Menganah to ya ikan hiu makan dinamit. ikan hiu. <laughs> ikan hiu makan dinamit. Iya. Ih gareng. Amit-amit kayak demit. <laughs> kayak demit. Hah? Kok lagunya apa Mas Kantong? Belok niki nyuwun. Dibawani. Nggih. Nyidam sari mawon Saged nggih. Nyidam sari. Saking Bapak Karmadi kali Pak Warli. Oke, pondetan saking Mbak Indah ingkang live streaming. Spesial nggih Mbak Sari Lestari teng hongkong Kong, Mbak Mbak Kinanti, pokoknya kan. Mbak Sari Lestari, meriksani, ge. Saking Hongkong. Ayo, Mbak Kareng, sing buka, kyu. Oh, nyong buka. Jen, jaman-jamannya Rika jadi janokone. Hmm. <clears throat> Nyemacak Janoko ya ora maju. <laughs> Janoko kaya kethek. Kowe tu kethek. Apa? Munyuk. Hmm. Adine. Ya adine. Duh wong ayo. Dansa dansa. Papo janeng ati. Ceritane gandrung karo Yuji. Karo Bu Ciplek gandrunge. atas. Lho, medeni mabet-mabeti. Kanan kabet. ngono, Kang Mas. Ceritanya kayak Romeo dan Juliet. Kaya ngene wong nandang. Kang Mas. Oh. Mas. As. Kang Mas. As. Kang Mas. As. Panjenengan napa beto kodhok? <laughs> Nang dek kok gawa kodok korak kok. Teneng mbut-mbut. <laughs> Aja ya orang dirasa kena hong kena risih. Si. Asmara. Enji Kang Mas Damar Wulan. kula tresna panjenengan. Iya. Ya tak tampa tresna munduk. dunia milik berdua, Pak. Kula. Kula. <laughs> Sampun tresna. Oh, ya cukup oh. pengekah kula. <laughs> Kayak mau kelolot. Ya carane kan mesra banget itu lho. Nyong sing kerik oh. apa kayak kritik. <laughs> Apa to awakku dewe saestu kula tresna kali seliraimu seliramu yes. seliramu seliramu kalen ah do jamotaku beribe goreng. Reng? Angel. Eh. Nirwana jengkok angel. Maras. Sor. Kadawahaken wonten Nyidam Sari. semoga Mbak Ari. Sekar Wijaya. Wijaya. apit bayar. jare sapa, Ma? Lah ya ora ora anake seke. Jamune, jamune sapa? Sapa apa? Oh, apa? Jamune warna-warna ya gareng apa, Mbak? Akeh. Apa? Nun. Jamune apa, Mbak? Jamu anti pelarat. <laughs> ana jamu anti pelarat. Nalikan nira. Hae, sawang-sawang. sih? Den kebres sih. aja di dalam gue seturan kayak pira ya iya mulai nih wajan pokoknya anu apa nembangnya ya model-model ke pinter iya, nanti ibu niti kayak uli meriksa Kaya kayaknya e seneng banget ibu <laughs> remen gitu kita ngobakan wayang ibu seneng kayak jenengane mbak Yeni gue mbak Jenny niku hmm. temenan bener-bener mituhu kali tiang sepah kenang go contoh yeah. bener kusulin mau dong sore kan ngaji karo wong tua ora kena wani oh, ya kaya yeah. gue leres wong kena wong tuh apa maning biung pertapan oh. lah sing gena sing ngandu sepuluh bulan sangang bulan eh sangang bulan sepuluh ewu <laughs> sangang bulan eh sangang bulan sepuluh dina sepuluh. sangang bulan sepuluh, dina tahun. dina oh, sepuluh orang kena wani karo biung ya. biung ke kena anggar diwani ini mila lati ya. ibaratnya petarangan petarangan ya iya wong bukti Siki mulane kaya nyong baik nyong jang temenan. Apa kok biung? Ya maksudnya nyong maring biunge. Oh, kaya kuwi. Ujarku nyong ya ora wani oh, ya. Tapi genangger anggere biung pancen omongane ke mandi. Mandi. Nyong tuli mbiyen tau kerja. Oh, kowe tau kerja. Arep mangkat kerja lho maksudnya. Arep mangkat kerja. Arep mangkat kerja nyong pamit karo biung. Pamitan karo. Wong isih duwe biung. Nyong pamitan. ma iya nyong pamitan yung. Nyong ngarep pangkat kerja meng Jakarta. Ya. Biunge semauryang nanang ati-ati. Moga-moga nang kana ora apa-apa. terus sijung. nang Jakarta rong dina Bali. Napa? Jeneng rong dina Bali. Lah wong ora apa-apa. Ora ana gawean, ora ana apa. Ora ana panganan. Ora ana pangan. Kowe mergane kowe pendongane biyung ya. Pendongane biyung ngomong moga-moga ora ana apa-apa. Temenan nyutekan Jakarta ora ana apa-apa. Ora kerja. Ora, kerja ora apa. Lah wong ora ana apa-apa biyung uli ngomong. <laughs> menyakitkan ya. Ya ya ora sih menyakitkan berarti temenan kuwi. Omongane biyung kuwi kudu cerakna banget. Demo-demo. Demo-demo. Ki kabeh nggo tulada. Nyong kabeh sing nang Iya. Anane sekan hmm. biung karo Rama. Ya. Hah? Keterasaken malih. Niki pamungkas. Dan sawarang gunung kadah. Nggih. Kata anjeun. Siapa ge nyong? Ah, niki, oh, Mbak. Erin. Erin. Ah. Anyar napa nggih? Monggo. Oh, anyaran. <laughs> Anjoro. Monggo katere kagem Mbak Erin, jumeneng Mbak Erin. Nah. ngaturaken wilujeng dalu Mbak Erin. Nggih, saking pundi Mbak Erin? Kula saking Jatilawa. Oh, oh Jatilawa. Oh, Jati. saking Jatilawa. Tesi gadis. Tesi alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tesi gadis. Napa tesi sekolah? Sampun Oh, sampun lulus. Sudah punya pacar? Dereng. Ah. Pripun? Eh? Tekoletna napa? Bot. Eh? Ah. Koletna lah. Kolet sing mandeno. Kolet aku pripun kan golek dawak ora ta iki golek Aku golek cewek ora uli-uli Mbak Erin. Nggih. Nek kowe pancen urung siap, urung mapan atine, Ge aja pacaran di sini. Megaten. Yo, sebab pacaran kuwi kadang bisa menimbulkan bahagia, ya. kadang juga menimbulkan kekecewaan yang akhirnya timbul dalam hati sakit hati. Contohnya mulane kowe aja nganggo ngilmu-ngilmu kelapa. Oh. Ngilmu kelapa. Rungokaken. Lho, siki kelapa cara ngemete bae siki. Ya. kelapa nger ngemet diplintir lara ora diplintir lara ora lara wis diplintir ah, ah, ah, gari ditibakaken bluk tekan ngisor tiba lara mbok ya tergantung ya wis tekan ngisor tergantung tergantung melintire tergantung melintire lho apapun anger melintire kiwe ya lara ngerteni ora lah iya kayak jeneng malah kayak tukang sone jilin jilin iya. lintar lintar melintir malah kepenak malah sih nah. lah malah iya. kepenak aku jilin jilin melintiri hmm. terus geng ilmu kelapa larane ora patut wis tekan ngingsor apa jere terus di benai ora terus e, plato, e. Eh, di eh, eh. dislumbat uh. oh. rambo apa selu iya ya dislumbat wis dadi kelapa lah terus diplatok dislumbat sik kepriwereng. reng maksude ketepese di Nah, kuwi e lho. Kaya iki berarti ya. Ya, ya, terus lapane tajep ya. terus diplokah. Oh. E. Oh, dene diplokah, Mbak. Iya, maksud dia diplokah. Oh, oh, Begitu kene wis diplatok, kelapa disigar, yeah. gari dicukil, lara mbok. Lara. Lara banget. Lara. Lara. Wis kena kelapa ora deret terus dijorna kuwi ora eh si diparut. Lara mbok. Hmm. Kelapa Kelapane diparut Lara Suli. Sakit banget mesti. wis begitu diparut nang orang ora jeret terus wis eh si diremet-remet diperut. Lara mbok. Ora. Oh, merinding. Merinding. Wis dadi santen nang apa jere wis ora eh si digodhog. Uh. Lara tuli panas bang. Wis dadi panganan apa jare enak ora asih mlebu cangkem terus dikunyah lara tuni. Iya iya njajak ya dikunyah bareng. Eh begitu mlebu weteng ini yang paling menyakitkan. Apa? Kenapa? Lah wis mlebu weteng terus sesuk-sesuk maring buri. Begitu terus? maring buri dibuang ditinggalkan begitu saja. Itulah Dene ditinggalkan dong tak iyo. Lah iya makane yang paling menyakitkan. Tak iyo kan ditunggu. Ilmu kelapa aja ngasih ya lah kudune ilmu apa Don? ilmu apa ilmu negara apa lo ah. asal kamu senyum saja kan sudah membuat bahagia aja me aja aja gelem ilmu yang marakna membejatkan Oh, no ilmu negara yang membejatkan lagi nyong bejat jadi oh. rusak Mau nyong ayune ora patut nyong anu. Maune eh. ya. Lah jenengan anak weruh biyen nyong umur sebelas tahun ya kaya nek lenger. Oh, klengere kepriwe? Lah masih ayu banget. Lah siki? Lah bejat nang kowe. Iya wong dina-dina dikrepek di sih. Iya. Lah gue diselumbat karo diperus. <laughs> diselumbat perus selumbat perus. Iya, Mbak R er- Erin. Erin. Iya. Monggo padhe paring lelagon menapa? Mas Garing Jambu Alas, Reng. Oh, oh wonten pamundutan. Nggih. Jambu Alas. kalau seneng cengkoke garing kok. Jambu Alas. Kayak apa Kang Garing? ngelayung ngelayung nggak apik banget kok oh. Senawang datan bosni uh, Jebule main ya suaramu reng Nyawang bonga yuwa lemah rekasata lakonane jane kang gareng dadi dalang ya bakat jane ya mboten bakat wangger nyong dalang ya mbok ora payu <laughs> iya ku ya hangger aku entuk nyawang wong ayulah mbemu abang ujar kula ala iki miki ayo ayo ala yo yen aku nganti wis kurum layung angger tresna kumpok tampak undangane tuh gonjil tuh gonjil tuh gonjil tuh gonjil tuh iki jenenge kreasi nah kreasi iya ah, sekar wijaya pokoke sekar wijaya pemusik penayakane ganteng-ganteng nom-nom kabeh nom-nom bujang kabeh bujang kabeh sindene perawan kabeh dalang kabeh dalang kabeh entong-entong nak entong-entong nak kabeh iki dalang ki dalang paling rame dia nang apa sih dalang kerusuhan ya nang ditirubes rusuh bakso ya luka rong mangkok dawet kacang ya kowe rong piring dawet jan ya ora eh, kowe wong ketuli kena mumpung mumpung, mumpung. Ah. mumpung. lebat gelombang pangapunten katuran warga masyarakat Semaya anang randu dongkal pemalang lebat gelombang pangapunten gih. nggih sami-sami kula nggih matur nuwun sangat nggih kata lepate nyun pangapunten nggih Gusulit nggih puji Ciplek sehat selalu berkah selalu sukses selalu siap dongeng dino ngangge ibu nggih jangan nggih sing sehat tambah laris amin tambah berkah tambah lancar amin amin amin, amin. anak tetembungan Amar mancung den sepet semene bae tetembungan balung jagung den punggel semene bae dong